บุ๊กทูเก้าสิบสาม 93 93. อนุประโยคใช้เชื่อม Subordinate clauses if Subordinate clauses. If. ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ I don't know if he loves me. I don't know if he loves me. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ I don't know if he'll come back. I don't know if he'll come back. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ I don't know if he'll call me. I don't know if he'll call me. เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ Maybe he doesn't love me. Maybe he doesn't love me. เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ Maybe he won't come back. Maybe he won't come back. เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ Maybe he won't call me. Maybe he won't call me. ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม I wonder if he thinks about me. I wonder if he thinks about me. ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม I wonder if he has someone else. I wonder if he has someone else. ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก I wonder if he lies. I wonder if he lies. เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า Maybe he thinks of me. Maybe he thinks of me. เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า Maybe he has someone else. Maybe he has someone else. เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ Maybe he tells me the truth. Maybe he tells me the truth. ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆหรือไม่ I doubt whether he really likes me. I doubt whether he really likes me. ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ I doubt whether he'll write to me. I doubt whether he'll write to me. ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ I doubt whether he'll marry me. I doubt whether he'll marry me. เขาจะชอบฉันจริงจังไหม Does he really like me? Does he really like me? เขาจะเขียนมาหาฉันไหม Will he write to me? Will he write to me? เขาจะแต่งงานกับฉันไหม Will he marry me? Will he marry me?